Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbul Əvar Səid ibn Zeyd ibn Amr radiyallahu anhıdır. Bu sahabə də İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdən və cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Səid radiyallahu anhı Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın bacısı Fatimə radiyallahu anhın əri olmuşdur. Həm də Ömərin əmsi oğludur. Onun atası Zeyd ibn Amr hələ cahiliyyət dövründə tovhid üzərində olmuşdur. Rəvayət edilir ki, Səid ibn Zeyd radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə dedi, Ya Rasulullah, sən bilirsən ki, mənim atam bütlər üçün kəsilmiş ətdən yeməzdi. Və mən düşünürəm ki, əgər o bu günə qədər yaşasaydı, sənə iman gətirər və sənin gətirdiyin dinə tabi olardı. Biri isə, Mən onun için Allah'tan bağışlanma diləyə mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bəli, onun için bağışlanma diləyə bilərsən. Qiyamət günü o, İbrahimin hənif dini üzərində həşr olunacaq. Həmçin rivayet edilir ki, Esma bint Əbu Bakr radiyallahu anh demişdir. Mən Zeyd ibn Amr ibn Nufeylin Kəbənin qarşısında durup belə dediyini eşitmişəm. Ey Qureyşlilər! Aranızda məndən başqa İbrahimin dilində olan bir kimsə yoxdur. Yenə bir hədisdə rəvat edilir ki, Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl cahiliyyət dövründə qız uşaqlarının diri-diri gömülməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələni edərdi. Ata öz körpə qızını öldürmək istədikdə Zeyd gəlib onu pulla alar və onu böyüdərdi. Həmçinin rəvayət edilir ki, Qureyşlər qoçu Allahdan qeyrisi üçün kəsdikdə Zeyd onlara etirazını bildirib deyərdi. Bu qoçu yaradan, ona göydən su endirən və onun üçün yerdən ot bitirən Allahdır. Belə olduğu halda siz onu Allahdan başqasının adı ilə kəsirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin Zeyd barəsində demişdir mən cənnətə daxil oldum və orada Zeyd ibn Amr ibn Nüfeylin iki dərəcəsi olduğunu gördüm. Tovhid əhlindən olmuş bu adamın oğlu Səid ibn Zeyd radiyallahu anh İslam dinini ilk əvvəl qəbul etmiş sahabələrdəndir. Ömər ibn Xattab Osman ibn Affan kimi sahabələr İslamı ondan sonra qəbul etmişlər. Bu səhabə ömrü boyu insanlara ancaq yaxşılıq etmiş, Allahdan qorxan bir kimsə olmuşdur. O daim kəsiblara əl tutmuş və məzlumların tərəfini saxlamışdır. Lakin günlərin bir günü Allah onun özünü imtihana çəkir. Axırda da ona gözəl aqibət nəsib edir. Orva ibn Zübeyir rəvayət edir ki, Ərva bint Uveys adlı bir qadın Səid ibn Zeydə bühtan atdı. Səidin onun torpağının bir hissəsini zəbt etdiyini iddia etdi. Və bu məsələ ilə bağlı Mərvan İbnül Həkəmə şikayət etdi. Səid ibn Zeyd qadının iddiasını eşidəndə təəccüblə dedi. Əcəba, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bu xüsusda nə buyurduğunu eşitdikdən sonra heç kiminsə torpağını zəbt edə bilərəmmi? mi? Mərvan soruşdu. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən nə işitmirsən? Səid dedi, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu işitmişəm. Kim başqasının torpağını haqsızcasına zəbt etsə, qiyamət günü torpağın yeddi qatı onun boynuna keçər. Mərvan dedi, bu sözdən sonra mən səndən dəlil, subut tələb etməyəcəyəm. Subhanallah, sözün gücünə baxın. Xəlifəni onun əleyhinə qərar verməkdən vaz keçməyə vadar edir. Lakin qadın yenə öz yalan iddiasından əl çəkmədi. Elə dediyini deyirdi. Onda Səid ibn Zeyd əllərini qaldırıb dedi. Allahım, əgər bu qadın yalan danışırsa, onun gözlərini kör et və iddia etdiyi torpaqda onun canını al. Nəhayət, o qadının gözləri kör oldu və elə həmin torpaqdakı dərin bir çuxura düşüb öldü. Allah akbar. Allah razı olsun sahabədən. Yaxşı ki, bu hadisə baş vermiş və sahabə bu hədisi danışmışdır. İndi biz də bilirik ki, haqsızcasına başqasının torpağını zəbt edəni qiyamət günü nə gözləyir? Budur, zülm etməyin aqibəti. Allah zalimləri həm bu dünyada, həm də ahirətdə cəzalandırır. Ahirət cəzası isə daha şiddətli olacaq. Zalimlərin mütləq cəzalandırılacaqları barədə Uca Allah buyurur. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Zalimların etdikləri əməllərdən Allahın xəbərsiz olduğunu sanma. Allah sadəcə onları cəzalandırmağı gözlərin bərələ qalacağı günə saxlayır. O həmsinin buyurur. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسَطُ أَيْدِيهِمْ اخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ Zalimları ölüm girdabında olduqda, mələklərin də əllərini uzadıb, canınızı çıxarın. Allaha qarşı nahaq sözlər söylədiyinizə və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə bu gün siz cəzalandırılacaqsınız dediklərini birizə görəydin. O həmsinin buyurur. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم Mələklərə belə əmr olunacaq. Zalimları, onların yoldaşlarını və Allahdan başqa ibadət etdikləri tanrıları bir yerə toplayın. Onları cəhənnəmin yoluna yönəldin. Yenə Allah subhanət bir ayədə buyurur. Mə lizzaliminə min həmimin və lə şəfiin yuta. O gün zalimların nə bir yaxın dostu, nə də sözü keçən bir şəfayətçisi olar. O həmçinin buyurur, Və səyələmullezînə zaləmû əyyə munqalibin yanqalibun. Zalimlar qayıdacaqları yeri mütləq biləcəklər. Allah Subhanahu taala həmçinin buyurur: "Summa nunajjillezîne ittaqav və nəzəru zalimina fiha cifiyyə." Sonra biz müttəqiləri oddan xilas edəcək, zalimləri isə orada diz üstə çökmüş halda tərk edəcəyik. O həmçinin buyurur: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين Onların cəhənnəm odundan yatağı və yorğanları olacaqdır. Biz zalimları belə cəzalandırırıq. Bu sahabənin fəzilətinə dair rəvayət edilmiş hədisdə deyilir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bakır, Ömər, Osman, Əli, Talhə, Zübeyir, Səad ibn Əbi Vaqqas, Abdurrahman ibn Avf və Səid ibn Zeyd radiyallahu anh Hira dağının üstündəykən dağ silkələndi və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Sakit ol ey Hira, həqiqətən sənin üzərində bir peyğəmbər bir siddik ve şehitler vardır.